se falo se baixiño, non porque estén os nenos a dormir, que están, eh, senón porque o sea, área sonora vai ser especial ASMR. Apeidos. Áreas sonoras. Pois sí, os imos facer un área sonora y smr apellidos inspirados, inspirado por un tío que fiso ya hay algún tiempo o Oberto, arroba vertes eh, no Twitter, no que él decía, bueno, creara una especie de palabras a peidos. E el pon aí a demostración. No principio a idea era eh, poñerme a ler todos os todos os textos, o sea, todos os títulos, pero eran un cento deles, bueno, un cento non, moitos centos. Eh, claro, non me parecía tampouco aceitado, eh, eh, era unha, sería unha parvada, non? Podo ler así algo un, un pouco así, un pouco así por riba, como Rosalía de Castro e a súa obra literaria Apeidos, unha cita co aire Apeidos, a Menulara Apeidos, Hamlet Apeidos cadeas, apeidos, fábrica íntima, apeidos dos arquivos do trato, apeidos. Eh, o certo é que os peidos é algo que leva coa humanidade desde, desde sempre. O sea, parte é un indicativo de boa saúde da flora intestinal e de que comes moita verdura, iso tamén. Porque as pobres vacas, por exemplo, están lle botando a culpa de, de que... Um, como se chama? o quesemento global e eh, o efecto invernadoiro é culpa de que, se, de que as vacas botan peidos, pobriñas elas, que culpa terán? Igual a culpa non é das vacas, igual é do sistema de explotación agraria que hai en Jandeira, mes ben, que hai é que, é que é insustível e ademais eh, si que o ser moitas vacas fa moitos peidos, obviamente. máis vacas, máis peidos. É así, non hai outra. E, eh, na miña familia, por exemplo, o dos peidos é unha cousa mm, de moito rir, é moito... É, é, é, é, é como moi natural, non? Por exemplo, eu lembro unha vez na bodega da miña casa que estaba miña nai e miña boa Lina a escoller e limpar de terra as batatas. Dixo batatas porque miña boa Lina dixía batatas sentadas nun banquiño e nisto que a miña aboa se escapan uns peidos. Ela botas a rir. A miña aboa Lina daballe moita risa botar peidos. Miña aboa Lina era genial. Algún día vos contarei algunha cousa dela. E, por exemplo, máis cousas así que teñan que ver cos peidos. Pois, por exemplo, esas americanas, que teñen dous cortes nos laterais, na parte de atrás, eh, que se levanta así como a solapa, pois esas chaquetas chamalles de peido libre, que é un acerto tamén. Eh, é así. Entón, bueno, eh, a verdade é que os peidos eh, para min Home, sí, a veces feden mal, obviamente, claro, eh, son desagradables nese momento. Eh, pero tamén vos quero dicir que o, o feito de ter eh, nenos pequenos fai que o mundo dos peidos e os seus cheiros alcance cotas inexploradas. Eh, pon a prova o amor materno e paterno. Sí, porque eles non entenden de momentos improcedentes. E eh, fan ben, claro. Eh, falando de momentos improcedentes, por exemplo, cando estás deitado na cama coa túa parella e se che escapa túa parella non te deixa. Iso é amor. E, e mesmo cando estás na cama, non deitado a dormir, senón eh, nese momento come do, do amor, eh, se te escapa un peido. Eh, a túa parella non marcha. Iso é amor, pero amor do así disto Vale, bueno, como isto, a parte de peidos tamén vai de ASMR Vou facer ruidiños e así, a ver, que vos parecen Vale, e tal Ah, mira, xa que estou A ver, podía buscar o, a definición de peido A ver que a ver que din os dicionarios da palabra peido Porque claro, un igual pensou que é unha cousa e eh, resulta que igual pode ser outra entón conocido é gas do intestino que se expulsa polo ano. Exemplo, botar un peido. Tamén outras palabras sinónimas poden ser bufo, flatulencia ou ventosidade. E existe o verbo peidar, peidear, e os que botan moitos peidos son peideiros. Ben, e ata aquí a parte dos peidos. E agora imos con sonidiños así chachis a ver, por exemplo, vou coller esta bolsiña esta é a bolsa na que se garda non se nota, pero é igual. Despois igual manipulo. Eu tiña pensado o mellor coller desas eh, plásticos de burbullas para isto para así. Pero, claro, non se tiña moi seguro que fose sair e tampouco tiña plástico dese. Así que colle un enredio dos nenos que é como un tabuleiro con uns buraquiños e unhas boliñas de aceiro imos deixar con un guicho que canta cunha hamburguesa na boca. E eh, nada máis. Chao, chao. Love burgers and pizza. Wanna see me eat some? Can't get enough of that medium. Chili cheese fries and some Mr. Pibb. I need tacos with a nasty dip. Pico de gallo, mayo or dryo. Hot sauce or barbecue straight from Ohio. Homemade coleslaw, fuck Boston Market. Junky blue cheese range and some five-star bread. one time hummus and pita. Mozzarella feta, a fat-ass burrito, mamacita. I enjoy each and every calorie, more than any gallery. Worst thing you have in food allergy allergy. Valerie chicken got me finger licking. Teriyaki sticks with the grits. Tricks are for kids. And schnitzel bricks for breakfast or lunch. Cause I always crunch it munchy. You can punch me in the stomach cause it's never really aching. After waking up, gotta have my eggs and bacon. Laptop lunch rolls through with the classic TV dinner. Watching the food channel sides is always a winner. I'm a real T-Rex when I see a T-bone. Honey, tracking bees home. Hungry like a payphone. My brain's all gummy. Ah, this looks yummy. Mommy gonna get me some spaghetti me tummy. Grind up its heat, love all the meat I eat. Eh? No need for critique, cause it feeds my fatigue. Stuff it down my throat, mwah, smack it like a goat. Seven up like a cold, slurp that root your flow. Oh, yeah, and you don't quit. I told you I'll smile like a kid when I'm turned double dead. Track your birthday like the eat. Yeah, let me go ahead and get my thing. Oh, where my Kool-Aid at? Damn, get my Kool-Aid. Oh yeah, one more thing. To the makers of Kool-Aid, would you niggas stop putting the juice all the way to the top? Cause when I twist the motherfucking cap, I, I put it, the shit explodes like a goddamn grenade. Then I got blue juice all over my white carpet. Look, Man, I appreciate you trying to give me as much juice for the value. But look, put the juice, cause look, look at this shit. See, now the juice is all at the top. You see, put the juice down here so when I open it, it don't spill everywhere, okay? Trust me, I ain't gonna miss it. You know, these motherfuckers cost like five for a dollar, okay? Thank you. Anyway, y'all know, Shot City, man. Do your thing, get your whip game proper, get your crib together, and remember, get money, get paid. All right, I'm monkeys like earth, wind, and fire, banana and papaya. Window Icon, mouse point to Oscar Mayer. I said motherfuckers hiking, mountain biking. Cause I own the streets like a techno Viking. And before you realize, I release more awkward hits. Sooner or later, we all saw Cindy Crawford's tits. Tracking like the bad breath, my grandma, the, the poetry the hip hop Nazis out there. Áreas sonoras.